Համբալ Փաբուլը Ինում աչի ինում մին շատ թամբել մարդ այնում անումը Փաբուլ Այդ Փաբուլը սաղ օրը տանը երենգյաց այնում Բիզարում երթայուրան քթի սիրփի Այդ ոչիլածը մին նախ շուն ջահիլ կնեգոներ ընդրա անումներ նանախանոմար տասը տարը էվել կներվեր Պաբոլո պսակվալար, ամանանախանումը խոխաչի պիրում։ Դե պիրի հուրհետի Պաբոլին, Բա ափսոս չի, ափսոս չի, որ Փաբուլը խոխայինի։ Նա նախանումը իշքի ոզմել չի դրա հետը խոխապիրի։ Տնաշենը շտեղ քինում էր տերտագրկամ։ Ինչ գործի քինում էր թարսվում էր։ Նա նախանումը անիսկը պղեսկը թափում էր Փաբուլեն գլխին։ Ինչիս էս պետք, այ գյուլը խորովելած։ Ինչ հորես սպիրալ էր մին կնեգել չսկրելու պահես։ Հորես պսակվալ։ Բա ես պետքա քեզ պահեմ, Դե լաչակ կապետանը նստելի, ես քիրա մշխատ եմ պիրիմ։ Ամանոր, Փաբուլաստանը ստենց կռվեր։ Մինորը նանախանումը Փաբուլը յախան հվակես թա, քինել պիտին քոլո ճախպիրինք, որ կարանք օջախը վառինք։ Փաբուլը չեմ ու չեմ հրավ, գնանքնել դեգանակը երկելա, երթիկելա մարտին տանան դուսկցից։ 15 լավաշ հաց մին ելլախում կապեց, մղական երարավ թա Էտել քո փայդ։ Կեր զխտվիր թորնոզումս գինա։ Վերել քու իրեսը տստան վեճ։ Վերմինել եկալես։ Վնդրդ կկոտրատեմ։ Ասեց տորնը Մարտին կմական կապից։ Փաբուլո մնաց քչումը սրսրթալիս։ Հացը ելլախավը երկալավ քինած նիմտավ հարևան ընկյումը Մեն տակ քունջում խոտեն իրան ըստեց, յալլախը պեցրավ, երկու լավաշ դիմճա գրավ, գրավ, կշտացավ, խոտեն իրա, կողքին ինգավ, քոնելավ ցեկցկելին փաբոլո գյումանտուս եկը գլոխի երկալավ քինից մտքումը դերապ թա քինել բիդիմ աստծու կողքո կենգատանեմ տեսնամ էս խես տհնց քամ բախտեմ հինչանեմ վեր կարեմ ապրեմ նանախանումն էլ լավ պահեմ գոզի նանախանումը ինձ թակալատանան դուս գցալ մինա է ես ընդրան շատ եմ սիրում շատ լավնա հանցա բաղում բացված վարդինի հունի վեր ընդհենց գյոզալ նախշուն կնգանը սիրևուչ Ստեզ մտածելավ ինքը իրան հետ խոսելավ Փաբլո մի քանի օր ճամփակինից։ Իրեքին ջուրը Փաբլո հսավ մի մած կետի տրխնեն հանեց վնդերը երկաշից կետավ անցկացավեն գոլը մի քուջու յուխուշկար առաջին սկսեց պիցրանալը։ Յուխուշեն կսմը տեսավ պատենտակեն հենա մինքյուլ պրանած։ Ուզում էր երկնա կարում չէր։ Փաբուլին վրտեսավ հրծրուց թա մարդ ախպեր շտեղս քինում Գնամ աստծու կողքու կենգա տանեմ։ Տեսնամ խստը հենց ամբախտ եմ, խե քասիբ եմ ապրում։ Դևեր աստծուն տեսնաս, մտդ ինգի ինձ հետ էր հրցնես, ասես մինքյուլ Հինա ճանապարհը գրաղեն երինգյաց սոված սատկոմա։ Ինչ անվեր կարա ապրի սատկվիչ։ Աշկես իրոք ասեմ, բախաչում ասել, բրանասու բեր չեն ուզելու կասեմ։ Կինաս, կինաս մին լղար, քոսան ընգես ծիջից, մին քրքարուդ գալի մեջ կաղնած։ Էցին էլ փաբուլին հրսրուց թա, «Ա, ապարի մարդ, այդ թորնես քյունում, աստու կողքնեմ քյունում, կենգատոնիմ»։ Ճանապարհ բարինի, բարավաստուն տեսնաս, գործերդ էլ հաջողի։ Ամա խնդրումը մին երկու խոսքել ինձ հետ է ասիս։ Ասի մին ցիկա, քոսանենգյաց լղար սոված հենամին քրքարուտ գլում կաղնած տերը դուսը արալ հենա սատկումա հինչանի վեր ջանը սղանա տերնել կյա տանը պահի Կասեմ, կասեմ, ծի աղբեր, էդ ինչ դժարպեն ավեր ասեմ վեջ, լապ կեպըտ կյոք պահե, համ կասեմ, համ էլ խաբարը կպիրիմ։ Հաբուլու յուրան ճամփան երկալավ Էլհակինից Դիբրուգնը շատ էր բիզարալ, համել սոված էր։ Մին խնձորի ծառի տակ նստեց վերդինջանը համել մին թքահաց օտե, Փաբոլո հացը օտը մա համել ինքը իրան պացուր պացուր խոսում։ Խնձորը ծառեն դրան հրցրուց։ Փաբոլ դայի, էդ ինչ ես խոսում։ Ստղեր կավ թորնես գնում։ Փաբոլ խնձորի ծառին էլ ասեց իրան. Դարդերը ծառնել թա, Փաբոլ ախպեր։ Դևեր աստուն ջիհիս։ Իմ դարդանել պատմի, ասի մին լավ խնձորի ծառ տսա, ճղներ են կսը չուրացած, մնացածն էլ չուրունալի իրայա, հինչանի վր էլհա տիլարի բարտա, իմ խնձորնին աշխարքես ամմնալավնա, աշկես իրակ ասեմ, հրծպործ կանեմ, ինչ որ ասեց, խաբարը կպիրիմ, բա ապսոս չի թե հենց խնձորի ծառը վր չուրանումա, վրիներ հեմին երկու հատ կուտի, արխային կաց, հրցնելու եմ, Վենդերը քաշտալա փաբուլու երկու օրել ճամփակինած հսա մին ճոխտակ ճանապի կաղնեց վերևյուր դրավ թա դիբա վեր խոլեքինե տսա մին հլևուր սպիտակ մուրուքա մարդ հենա ճանապեն գրաղի մին քարի իրան ստաց մին երգյան կեվազանել ցերքին Եթե լեւուրը փաբուլին հրծրուց թա ակասիբ քամբախտ փաբուլ Էջտեղս քնում Փաբուլը զարմացավ որ այդ անցանոթ լեւերն էլա գյուդում յուրան քամբախտ քասի բինիլի քնում եմ աստծո կողքու կենգյատի, տեսնամ պատճառը ինչա որ ես այսքան քասիբում, կամ բախտում։ Աստուծ ես եմ։ Ինչ կենգյատոն ես լոխասի։ Փաբոլո յուրան դարդերը թամուս պատմեց, եդանել գյուլին դարդը պատմեց, ընդրան ցին ցավը պատմեց, ընդրան եկը խոնձորին ծառին կենգյատը հրավ։ Աստված լսես փաբոլին գլխավը կնդավ կնդավ հրավ թա։ Լավ, դելսի ինչ վերասեմ, կքինես, ընդրանցել կանես բախտդ կպացվի։ Կգնաս է խնձորը ծառին կասես, տակռոմդ վսկի կաթաղած։ Մին քասի մարտի ասե թող քանդի տուսոնե հորստանա, 4 գոլուտեր փիլփիլանի ջիրի, հետո կտելարիս լավ բար կտաս։ Ցինել կասես մին քասի մարտի խնդրի, յուրանտանի սևնոթո սապրն հետ խառնե քոսու տղերը քսի լավել ուտուցներ, երեքի կսղանա, կկյուքանա, յուրան հետ լավ կորց կանի։ Գուլին կասես, որ Աստված ասես թող ճանապարհը քնացող մին դամլա, ախմախ մարդ բռնեց սրև տա օտե, երկնա քնա յուրան կորցին։ Էդ լող ինչ վերսացի։ Անելանը յետը քու բախտտել հենա ինքը յուրան վնդավը կալուվա քու առաջ։ Փաբոլուր խացավ, շնորհակալ տերավ, յետ տերավ դեպատոն Մտածելավ դեմի հենք թողնանա խանամը ինձ թակե տանան տուսանին։ Բախտը ստացվում է։ Ես յուրան թակելու չեմ, անդրան ես շատ եմ սիրում։ Ինքը յուրան հետ խուսելավ եկավ հսավ խնձորի ծառին։ Ինչ որ աստուց ասալ էր անդրան ասեց, ծառը փաբուլին խնդրեց, որ ինքը քանդի վսկն տուսոնը համհրուստանը ջուրնել կապը յուրան ջիրի, ամռնել խնձորը քաղը տանիտ օտի։ Փաբուլոթա Էդմին իմ գործը չի, աստվածին բախտը պացալա, Իմ հինչինը հարկավեր քո տակրդ վսկին։ Հələ հովագյուդում քանի օր էլ պետքա չրչարվեմ քանդիմ, չէ, չէ, հարկավեր չի։ Գնացսավ քոսոցին, ընդրան էլ պատմեց Աստծո ասածը, ցին փաբուլեն շատ խնդրեց։ Յալվարմի շիլավեր իրան տանի Աստծո ասածնին կդարը ինքն էլ ընդրա հետ է քշեր ցիրը կործանել։ Փաբուլուցի իր խոսքն էլ կոտրեց, թա Աստվածին բախտը պես հալա ինձ ոչ մինչ էլ հարկավեր չի։ Դամլա Փաբլո թողեցին յուրան եդան իշիլիս, ինքը քինից գյուլին կողքը։ Գյուլին պատմեց աստծո խորհուրդը թա ինչ պետք է անի։ Գյուլը թա Փաբլո ախպեր, կզանա շատ շնորհակալ եմ վեր խոսքս կդարալս։ Ամա ենքան սոված կցալեմ, վեր քրացալեմ, ընջուկնես լավ չի լսում։ Մի խրեք մուտացի ընջուկի սասի վեր լսեմ։ Աբոլո մուտացա վեր գյուլին ընջուկեն ասի, «Աբա շունա դönüm գül, Փաբուլեն բուղազան բռնեց, դերավտակեն թա քզանա դամլա, քզանա թանդալ մարդ, շտեղանճարեն, աստուս լհա քզղարկալա, որ ես քզոտեմ։ Խեղճ փաբուլեն այդ գյուլը ծրև տվավ, ծիպծի վրավ, կոշտ դափեց, քեփոքի կծրուց, տրճիկ տալա փախավ սարը։ Էքսյուրը Փաբուլան շնացը մի մարդ է ճանապարհը անցնալիս տեսավ ջանավարի ծրվտված մարտի վսկռնե։ Վսկռնեն հվակես թոփրա մին դալդատեղ գյուտից 4 գոլին եշից մին փափաղ կթավ։ Այդ փափաղը երկալավ տնդղես տեսավ հնցա ծանոթի փափաղնի։ Մտածես, մտածես, բյուրդան մտննգավ, ինքը իրան ասես, «Վայ, արա, արա ես մեր հրեվան փապուլին փապաղնա»։ Այդ թամբել տնաշենի խյա եկալ ջանավարի փայտերալ հապաղը պերավ տվավ լանախանումին տասածը պատմեց։ Շինացը կվկվեցին, գիրացեն փաբուլեն վսկրնան հվկեցեն պիրին, նանախանում անդրան երա մին սոտ լացելավ, ետնան տարան շենին հինգիստարանը թղեցին։ Փաբուլեն թղլան 4 ամս անց էր կացել վերնանախանումը թազադամ մարտիկինից։ Մին տարը հələ գարվեց, վերնանախանումը մին կրզնոտ մզերավ, նախշուն տղապիրավ, նոր գլխին գա վեր կարա խոխապիրեր բախտավեր ապրեր, բայց դե ինչան ենք, Հաբուլեն ցերկիներ։ Նանախանը մհսավ յուրան նպատակ են, ամա ափսոս վեր փաբոլու կարես վեճ խելքի գա։